Короче, kaimo daunėlis iš viso. <laughs> Nu, čia pintaras. Blemba YouTube yra taip juokinga, negaliu nustoti juoktis, kaip rašai Lietuva prikolas dvitaškis D ir tokių juokingų vajerių išmeta, kad blėtek į ryto galima juoktis už pilvo susijėmus šrekas jėga, Хиреkas, хиреkas, хиреkas, хиреkas, хиреkas, хиреkas, хиреkas, хиреkas. Agresyvus teras. Karočią pijokėlis, o šiandien sugėrė Daunelis.